Handelinge, hoofdstuk 19 Terwijl Apollos in Korinthe was, het Paulus door die binnenland gereis en in Efese gekom. Daar het hij een groepje gelowiges gekry vir wie hij gevra het. Het julle die Heilige Geest ontvang toe julle gelowige geword het? Ons het nog niet eens gehoor of die Heilige Geest al gekom het nie. Het hulle geantwoord. Wat er soort doop het julle dan ontvang? vra hy toe, Die doop van Johannes? Antwoord hulle, Daarop sê Paulus, Johannes het die mense gedoop as hulle hulle bekeer het, maar hy het vir die volk gesê dat hulle in die een moet glo wat na hom kom. Dit is in Jesus. Toe hulle dit hoor, het hulle hulle in die naam van die Here Jesus laat doop. Paulus het hulle ook die hande opgelegd. Toe het die Heilige Gees op hulle gekom en hulle het ongewone tale of klanke gebruik en hulle het geprofeteer. Hulle was altesaam omtrent 12. Paulus het 3 maande lank met vrymoedigheid in die sinagoge geredeneer oor die koninkryk van God en die mense daarvan probeer oortuig. Maar party was koppig en wou hulle nie laat oortuig nie hulle het ook in die openbaar die leer van die Here belaglik probeer maak. Toe het Paulus hulle verlaat en die gelowiges afsonderlik geneem en daagliks in die saal van Tyrannus besprekings gehou. Dit het 2 jaar lank so aangehou sodat al die inwoners van die provinsie Asië, Jode sowel as Grieke, die woord van die Here gehoor het. God het deur Paulus wonderbaarlike dinge gedoen. Selfs doeke of voorskote wat aan sy lyf geraak het, is op siekes gesit en dan het hulle siektes verdwyn en die bose geeste het uit hulle uitgegaan. Party Jode wat rondgegaan het om bose geeste te besweer, het dit ook gewaag om die naam van die Here Jesus daarvoor te gebruik. Hulle het gesê: Ek besweer julle in die naam van die Jesus wat deur Paulus verkondig word. Dit was die sewe seuns van 'n Joodse priesterhoof, Skefa, wat dit gedoen het. Maar een van die bose geeste het vir hulle gesê: Jesus ken ek en van Paulus weet ek. Maar julle, wie is julle? Die man met die bose gees spring toe onder hulle in en oorweldig hulle. Hy was te sterk vir hulle sodat hulle kaal en stikkend geslaan uit daardie huis gevlug het. Al die Jode en Grieke wat in Efese gewoon het, het daarvan te hore gekom. Vrees het hulle almal oorval en die naam van die Here Jesus is geprys. Baie van die mense wat gelowig geword het, het ook gekom en al hulle towerpraktyke openlik bely en bekend gemaak jou party van die mense wat toorkunste beoefen het, het hulle boeke gebring en vir almal verbrand. Hulle het die waarde daarvan bereken en gevind dat dit 50000 silwer muntstukke werd was. So het die woord van die Here sy krag getoon en al hoe verder versprei. Na hierdie gebeurtenisse het Paulus besluit om deur Macedonië en Agaia te reis en na Jerusalem toe te gaan. Nadat ek daar was, het hy gesê: "Moet ek Rome ook besoek?" Hy het twee van sy helpers, Timoteus en Erastus, vooruitgestuur Macedonië toe, maar self nog 'n tyd lank in die provinsie Asië agtergebly. Juist toe het daar 'n groot opskudding ontstaan oor die leer van die Here. 'n Silversmid met die naam Demetrius het silwerbeelde van die tempel van Artemis gemaak en vir die vakmanne 'n goeie verdienste verskaf. Hy roep hulle en ander mense wat soortgelyke werk doen, toe bymekaar en sê vir hulle: Mense, julle weet dat ons voorspoed van hierdie werk afhang. Julle sien en hoor self dat hierdie Paulus daarin geslaag het om nie net in Efese vir hom 'n groot aanhang te kry nie, maar ook in byna die hele provinsie Asië. Hy sê dat goed wat met die hand gemaak word, nie gode is nie. Ons bedryf staan 'n gevaar om 'n slegte naam te kry. En nie net dit nie. Die gevaar is ook dat die tempel van die groot godin Artemis sy betekenis sal verloor en dat sy van haar grootheid beroof sal word. Hierdie godin wat in die hele provinsie Asië en oor die hele wêreld vereer word. By die aanhoor hiervan het hulle woedend geword en geskreeu. Groot is Artemis van die Efesiërs. Die oproer het oor die hele stad uitgebrei. Soos een man het die mense na die amfitheater toe gestorm. Hulle het vir Gaius en Aristarchus, twee Macedoniërs wat saam met Paulus gereis het, gegryp en saamgesleep. Paulus wou self met die skare gaan praat, maar die gelowiges wou hom dit nie toelaat nie. Ook het party van die hoë amptenare van die provinsie Asie wat goedgesind was teenoor Paulus, vir hom 'n boodskap gestuur om hom te waarsku om nie na die amfitheater toe te gaan nie. Almal het deur mekaar geskreeu en die hele vergadering was in die war. Die meeste mense het nie geweet hoekom hulle daar by mekaar was nie. Toe die Jode vir Alexander vorentoe stoot, het party van die mense vir hom gesê wat aan die gang is. Hy het met sy hand gewys dat hy iets vir die volk wil sê. Maar toe hulle merk dat hy 'n Jood is, het hulle almal byna 2 uur lank uit een mond aangehou skree. Groot is Artemis van die Efesiërs. Uiteindelik het die stadsklerk daarin geslaag om die skare tot bedaring te bring. Efesiërs het hy gesê. Watter mens weet nou nie dat die stad van die Efesiërs die beskermer is van die tempel van die groot Artemis van haar beeld wat uit die hemel geval het nie? Niemand kan dit betwis nie. Dit daar dus. Jy moenie iets oorhaastigs doen nie. Julle het hierdie mans hierheen gebring alhoewel hulle nie die tempel beroof of ons goedin belaster het nie. Die hofsittings word gehou en daar is regters. As Demetrius en sy vakmanne 'n klag teen iemand het, laat hulle mekaar daar gaan aankla. En as hulle verder wil gaan, moet die saak op 'n wettige volksvergadering behandel word. Want ons loop gevaar om van opstand aangekla te word oor die dinge wat vandag hier gebeur het. Daar is geen rede vir hierdie oploop nie en ons sal dit nie kan verantwoord nie. Deur dit te sê, het hy die byeenkoms uitmekaar laat gaan.